به عنوان نمونه از آن علمائی که زیر بار طاعت رفتن اللہ تعالی میگه یک داستانی را برای این یهودی ها بخوان داستان بلعم ابن باورا که یک عالم مستجاب و دعوت در زمان موسی بود از زمان قبل از موسی تا آمدن موسی این بلعم ابن باورا در انبیاء در بنی اسرائیل یک عالم مستجاب و دعوت بود موسی علیه السلام که آمد دیگه مستجاب و دعوتین بیشتر شد خیلی مرید و مقتدی داشت این را رفتن بر علیه موسی شورانی داد مرتبه اول گفت بابا این پیغمبر خدا است با پیغمبر خدا را بد گفتن دعا کردن این خیلی قرار دارد نه آخر از کانال خانمش وارد شدند و هدایه تقدیم کردند بلد باورا را بدبخت کردن بلد ابن باورا دست بلند کرد که دعا کند بر علیه موسی خدا زبانش را مثل سر آوردی اللہ تعالی میگه این از اون آیاتی مستجاب و دعوتی به طرف دنیا میل کردن زلیل و خارش کردن اللہ اگر مولا از آیات الهی گیر بار ساعت آیات نره خدا نجات بده شخص خدا عذاب میدی و شیطان فوراً همراه ہوئے وقتی این از گیر آیات آمد بیرون مثل که ما از پوست میاد بیرون همین طور از آیات الهی کشید خود را بیرون و به طرف دنیا میل کرد شیطان هم تاغیبش کرد و 24 ساعت شیطان با او همراه اون سبک بود اینطور یا حقیقتا زبان بیرون آمده بود یا دیگه با بقوات میکنه همینطور خود به خود بیارم خدا نجات بدهد خیلی مثلی. بخوان بر بنی اسرائیل خبر اون آقایی را که ما بهش داده بودیم آیات علم شریعت داده بودیم فانسلک منها از زیر بار این آیات بیرون آمد فانسلک سلخ دیگه چیزی که از پوست بیان مثل مار از این آیات آمد بیرون مار از پوست چطور میاد در ربط از این آیات پس شیطان هم دنبال کرد رفت آیات را گذاشت عمل به آیات را گذاشت فانسلک منها منش اینه شیطان را تعقیب کرد و تغییر کرد و او را هم دریا فاتباه الشیطان فکان من الغابین شمر اتباع شیطان اینه که الان شد از گمراهان ولو شینا لرفاناه اگر ما من خاکم البته بلند من کردیم اورا بها با این آیات چطور؟ به ان وقت که هل الامن توفیق عمل بهش میداریم ما او را بلندی کردیم با این آیات ولیکنه اخلد الى الارض لیکن این میل کرد به طرف دنیا ارض جمعه دنیا اخلد به معنی مال اون میلان کرد به طرف دنیا دنی واتبا هواهو سبب این میلان چیه اتباع خواهشات کرد مولا باید خواهشات قدرت تیر یعنی پا بگذارد سبحان اللہ خوب متوجه باشید داستان عبرت آموز هست حالا مثال او در ذلت و خاری مثل سگ حمله کنی بر آن او حس حس می کند یا بگذاری او هم زبان کشیده حس حس می کند حالا ملای منحره همیشه بر علیه دین حرف می زنه همیشه بر علیه دین کسی با او باشد یا نداشت باشد بر علیه دین حرف می زنه مثل سگه بدترین مثال را برای ملا بی عمل خدا در قرآن داد گاهی میگه اولاغ اوزه میگه شهید مثل هم حملوا الطورا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشفارا اینجا فرمود مثلهم كمثل الكلب چرا ملایی را شیطان تسخیر کنه بلکار شیطان را ملا خودش انجام خدا نجات داده از شیطان ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا این مثال تنها به بنام ابن باورا نیست بلکه مثال قومی که آیات ما را تکذیب میکنه هر مکذب آیات الهی مثل سگر زبانش باز حیب دنبال دنیا حسد دارد به دنیا خست و ریاست حد حد دارد به دنیا زر حد حد دارد تو ساکت نیست آرام ندارد هر مکذب آیات الله مثال شمینه، گوش والا مثال هم همکاران گوش مثال شمینه. حد حد شمیره آرام و سکون ندارد این مثال هم قومی است که کذبو بآیاتنا فقصص القصص بیان بفرما این بیان آرا این بیان آرا بیان بفرما قصد بمانه بیان این داستان آرا بیان بفرما لعلهم یتفکرون تا اینها تفکر کنند در بگیرند به خاطر دنیا منحرف نشند سا علم القوم